Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 22-ն է տարվա 173-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ Մեր թվարկությունից առաջ 168 թվականի այսօրը հռոմեական զորքերը ջախջախեցին մակեդոնական զորքերին։ 1661 թվականի այսօրը Անգլիայի թագավոր Չարլզ II-ը թույլատրեց կանանց թատրոնի դերեր խաղալ։ 1812 թվականի հունիսի 22-ին Նապոլեոնը ներխուժեց Ռուսաստան։ 1838 թվականի հունիսի 22-ին է բացվել Շուշիի թեմական հոգևոր դպրոցը։ Միջնակարգ ուսումնական հաստատությունը Շուշիում 9 ուսումնական տարվա տևողությամբ ընդհատումներով գործել է 1838 1908-ից 1920 թվականներին։ Դպրոցի հայտնի դասավանդողներից էին Պետրոս Շանշյանը, Պերճ Պրոշյանը, Խորեն Ստեփանեն, Ղազարո Սաղայանը, Սեդրակ Մանդիկյանը, Սահակ Մանվելյանը եւ այլք։ 1838 թվականի աշակերտների քանակը դպրոցում 20 էր, 1909 թվականին 374։ Այսօրը պատմության մեջ 1941 թվականի հունիսի 22-ին Գերմանիան, Իտալիան եւ Ռումինիան պատերազմ հայտարարեցին Խորթային միությանը։ Հիտլերյան Գերմանիան հարձակվեց Խորթային միության վրա եւ սկսվեց Խորթային միության ժողովուրդների հայրենական մեծ պատերազմը։ 1978 թվականին հայտնաբերվեց Պլուտոնի ամենամեծ արբանյակը՝ Քարոնը։ 1981 թվականին Մարկ Դավիթ Չապմանն իրեն մեղավոր ճանաչեց Ջոն Լենոնի սպանության համար այսօրը ծնվել են 1805 թվականին իտալացի քաղաքական գործիչ, գրող եւ փիլիսոփա Ջուզեպպե Մացինին։ Նա Իտալիայի ազգային ազատագրական շարժման առաջնորդներից է։ 1858 թվականի այսօրն է ծնվել անգլիացի գրող, բազմաթիվ արկածային եւ պատմական վեպերի հեղինակ Հենրի Ռայդեր Հագարդը։ 1897 թվականին լիտվացի խորթային դերասան եւ ռեժիսոր Պյատրաս Կուբերտավիչյուսը։ 1931 թվականին հայ քանդակագործ Արտաշես Հովսեփյանը։ 1934 թվականին հայ գրականագետ ու հրապարակախոս Գառնիկ Անանյանը։ 1947 թվականին ռուս դերասանուհի Նատալիա Վարլեյը, որն առավել հայտնի է Կովկասի գերուհի ֆիլմում դերի համար։ 1948 թվականի այսօրն է ծվել նկարիչ Վարուժան Վարդանյանը։ 1949 թվականին կինոյի թատրոնի ամերիկյան դերասանուհի Մերիլ Սթրիփը։ Այսօր հունիսի 22-ն է, տարվա ավարտին մնաց 192 օր։